Və gözəl əxlaqa sahib olub və əməllərimizdə də ixlas olmağa çağırıram. Bugünkü xütbəmiz inşallah həmlə bağlı, yəni şükürlə bağlı olacaqdır. E, fikir versək, Allah Rasulü s.ə.v həmişə müsəlmanların qarşına çıxanda və digər salihlər də, günümüzdə olan hər bir müsəlman e, e, həmişə nə inəyədə öncə Allahı tərifləyərdir. İnnəlhamdülillah deyirik, yəni biz. Yəni təriflər, alqışlar həmsənlər Allaha aiddir. Çünki Allahın heç bir çatışmamazlığı, heç bir qüsuru, eybi yoxdur. Və həmdlər də, təriflər də məhz ona aiddir. Ondan başqa heç kimi tərifləmək olmaz. Və bu da onu göstərir ki, bizim hər bir müsəlmanın da yəni haqqı Allah həmd etməsi lazımdır. Çünki Allah Taala Quran-Kərimdə Fatihə Fatih surəsində buyurur: "Elhamdülillahi rabbil alamin" başlanğıcdan Yəni, bu bizi onu göstərir ki, hər bir müsəlman Allah həmd etməsi lazımdır. Ancaq günümüzə baxanda biz bu şükrü görmürük. Yəni, hər bir insanla danışanda, ünsiyyət quranda görsən ki, insandan soruşanda həmişə naşükürlük edir. Nə var, nə yox, necəsən, deyir ki, iş. Yəni, Allahdan giləylənir. Bu naşükürlük də çox bir, e, bir pis müsibətdir. Çünki naşükürlük elə neymətlərin əldən çıxmasına gətirib çıxardır. Yəni, Allah-u Teala həmdülillə nə qədər neymətlər verir bizə. Hər nemət bizim üçündür. Bu nemətlərin üstünə elə insan öz sağlamlığı, gözümüz, əqlimiz yerində, hər şeyimiz yerində. Birisinə gəldi desələr ki, sənə xeylaq pul veririk. Heç kim onu e, imtina etməz. Ancaq bir dənə qabağımıza bir dənə gözünü ver desələr, milyonlarla biz pulu rədd edərik, ancaq gözümüzü özümüzdə saxlayarıq. İndi gör bir dənə gözün, əqlin, mədənin, ürəyin nə qədər qiyməti var? Və bunların da bir şükranlıq borcu var. Bu nemətdir, ən böyük nemət və bu da əlbəttə ki, namazdır. Namaz ə, e, həmin nemətə qarşı ə, e, əlbəttə şükranlıq borcudur və həm də ki, insanın Allah ilə ünsiyyət qurmasıdır. Və digər nemətlər, hər şey bizim üçün nə qədər Allah nemətlər verir. Və bu nemətə qarşı nankorluq, əlbəttə ki, naşükürlük gətirib nəyə çıxan nankorluğa çıxardır. Allah təala özü də buyurur ki, "İnnel insane li rabbih lekanud." Bir insan Allaha qarşı nankordur və Və innəhə lə zəlikə lə şəhidə. Özümlə şahiddir. Allah da buyurur ki, ə, e, insanlar mənnicədə az şükür edirlər. Bu da onu göstərir ki, həqiqətən insanlar naşükürdürlər, Allaha şükür etməzlər və lakin əksər nəslə yaşayırlar. Fəqət insanlar Allaha şükür etməzlər. Az ə, e, necə götürək Musa əleyhissalam öz qövmünü ə, e, Firon əlindən qurtardı. Allah onu necə xilas etdi, yenə az keçdi, onun qövmü bütə tapınmağa başladı özləri o, yəni o hikməti, hökmü gördülər. Allahın böyüklüyünü gördülər. Yenə də Allaha şükredənlərdən olmadılar. Deməli, əlbəttə ki, <clears throat> ən üstün də həmd, yəni peyğəmbərlərin və salihlərin həmdidir. Məsələn, Allah təala bir ayət kəlməsində buyurur ki, e, İbrahim əleyhissalamın e, İbrahim e, surəsinin 39-cu ayəsində buyurur ki, Elhamdülillahillazi zəhəbli Ələl kiber İsmail və İshəqə İnnə Rabbi ləsəmiyyid dua deyə buyurur. Allah təala buyurur ki, <clears throat> İbrahim, İbrahim Əleyhisselam buyurur ki, mənə bu ixtiyarlıq vaxtında, yəni qoca ikən, buna baxmayaraq, İsmail və İsla, e, İshaqı bəxş edən Allah həmd olsun. Şübhəsiz ki, mənim Rəbbim duaları əlbəttə ki, e, əlbəttə ki, haqqı ilə eşidəndir deyə buyurur. Yəni, Allah, e, İbrahim Əleyhisselam dua edərdi, Və elə bir yaşda Allah ona evlad verdi. Yəni Allah onun duasını qəbul etdi və buna görə Allaha şükür etdi. Ancaq bizim birimiz evladımız olmayanda biz başqa yerlərə, yəni baş vururuq və başqa şeylərdən umud edirik. Yəni Allaha da şükür etmirik. Evlad da bir nemətdir. Və həmçinin salihlərin duası haqqında, məsələn, Allah təala bu haqqda buyurur ki, e, Fatir 34 və qalul hamdulillahillazi ashab annal hasana inna rabbana Ləğafurur, ğafurur şükur deyə buyurur. Yəni o salihlər ki, Allah Taala onları cənnətə yerləşdirdikdən sonra həmin o cənnət əhli deyəcəkdirlər ki, ə, yəni deyəcəklər ki, bizdən bu üzüntünü götürən ə, Rəbbimizə həmd olsun, yəni təriflər olsun, şükürlər olsun ki, ə, həqiqətən də Rəbbimiz ə, bizi günahlarımızı bağışladı və şükürlərimizi qəbul etdi. Yəni ona görə göstərir ki, əlbəttə peyğəmbərlərin, ə, e, salihlərin şükrü kimi yəni bizim də şükr etməyimiz lazımdır. Şükür də nədir? Yəni insanın ə, e, öz içindən gələrək verilən bir nemətə qarşı yəni ə, e, şükranlıq borcunu yerinə yetirməkdən ibarətdir. Həm dilləndir, həm də ki qəlbdəndir. Qəlbdən də təsdiq etmək lazımdır, dillə də onu iqrar etməsi lazımdır. Necə bir hədisdə Abdullah bin Amr radiyallahu anh rəvat edir ki, Allah Resulü s.ə.v. belə buyurur ki, Hemd etmek şükürün başıdır. Hamd etmeyen bir kul Allah'a şükretmiş olmaz. Yani hem şükürün yani başıdır. O insan ki yani Allah'a şükretmir artık o naşükürdür. Hemçinin <clears throat> e, Hakim İbni Ömer'den o da Allah Resulü'nden sallallahu rivayet edir ki e, böyle buyurur ki <clears throat> sen elhamdülillah Rabbil Alemin dediğin zaman e, şübhəsiz ki, Allahı, Allaha şükr etmiş oldun, o da sənin neymətlərini buna görə artıracaqdır. Deməli, Allaha şükr etmək neyini hər gətirib çıxarır, insanın Allah daha da neymətlərini artırır. Əgər yoxdursa, o daha da o şükrü e, kəsir. Yəni, əlbəttə bu, yenə deyirəm, bu e, dil və qəlbdən ikisi bir yerdə bunu e, e təsdiq etməsi lazımdır. Məsələn, bir insan əgər min il hətta yəni dili ilə elhamdülillah deyərsə, qəlbində o, yəni Allaha düşünməyərək elə dili söyləyərsə, onun hər günləri hədər getmiş olar. Bu da onu göstərir ki, əlbəttə ki, bizim e, həm dillə, həm də ki, qəlblə e, düşünərək, e, Allahın nimətlərini düşünərək e, və Allahın etməyimiz lazımdır. Necə Allah Teala e, Musa aleyhissalam haqqında belə buyurur ki, e, namazı məni xatırlamağın üçün dost doğru qıl deyə buyurur. Yəni Allahı zikr etmək. Namaz da Allahı zikr etməkdir və orada buyurur ki, ə, e, məni düşünərək, mənim qarşımda duraraq dost doğru qıl və məni zikr et deyə buyurur. Bunu göstər istər namazda, istər Allahı zikr edəndə. Elə insan var ki, ə, e, namazlardan sonra biz zikr edirik. Ə, e, əlbəttə dilimiz söylür, ancaq qəlbimizdə bunun haqqında heç nə düşünmür. Yəni Subhanallah deyirik, Subhanallah e, hakkında düşünmürük ki yani Allah'ın e, Allah bütün nöqsanlardan uzak durur. Elhamdülillah Allahın nimetlerini xatırladıq, şükür edirik. Və əzəmətli böyüyü düşünərək Allahu Ekber diyerek. Bunu bu formada de Allah bize yer ile göy arasında əlbəttə bir sahab kazandırır. Ona görə də əlbəttə zikr zaman, şükrettiğimiz zaman Allah'a düşünerek e, bunu söylememiz lazımdır. Necə digər bir hadiste e, Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurur ki, "Elhamdülillah şükür kəlməsidir. Və bir qulda əlhamdülillah dediyi zaman e, Allah da e, belə buyurur ki, qulum mənə şükür et deyə buyurur. Digər bir hədisdə Cabir ibn e, Abdullahdan radiyallahu anhundan o da Allah Resulundan sallallahu aleyhi ve sellemdən rəvat edir ki, e, belə buyurur ki, zikrin ən üstünü la ilahe illallahdır. Bundan böyük zikir yoxdur. Ancaq duanın ən üstünü isə elhamdülillahdır. La ilahe illallah bilirsiniz də, yəni İnsan acizə bir qul onu götürür yerdən götürmək üçün onu yuxarı qaldırmaq üçün Allah onun günahlarını bağışlayır. Həmçinin İmam Həsən e, radiyallahu anhu Allah Resulunun səsələn belə buyurduğunu rəvat edir ki, Allah təala əgər bir quluna bir nemət verirsə və o qul da, o insan da o nemətə qarşı Allah şükür edərsə, onun e, e, həmd etməsi özünə verilən nemətdən daha üstündür. Daha üstündür. Necə? Ənəs radiyallahu anhu bir hədisdə buyurur, əgər ə, e, bütün dünyanı e, dünyanın içərisində olan hər bir nemət, hər bir şey insana verilərsə və insan da onun qarşısında o nemətin qarşısında Allah həmd edərsə, o həmd dünya və onun içərisində daha onun üçün xeyirlidir. Bir həmdin nə qədər xeyri var yəni insanlar üçün əlbəttə ki. Və həmçinin digər bir hədisdə e, Əbu Hüreyra rəziyallahu anhu anladır ki, Allah Resulundan s.ə.v. belə anladır ki, e, Allahın həmdi ilə başlanmayan hər hansı bir lap, e, dəyərli bir iş olsun, qiymətli bir iş olsun, onun sonunda bərəkət yoxdur. Hər hansı bir iş olsun, yəni, sən əgər həmd etməmsənsə, əlbəttə ki, o işdə sənin üçün bir xeyir yoxdur. Necə digər bir hədisə Həzrət Əl radiyallahu anhudan rəvayət edilir ki, bir gün Allah Resulü s.ə.v e, yaxınlarından birisini müharibəyə yollayır və deyir, ya Rəbbi, sən əgər bunu salamat qaytararsansa, salamat qaytararsansa, səni layiqincə həmd edərəm deyə söylədi. Və elə oldu ki, bu insan getdi, bu, həmin bu şəxs getdi, qayıt, salamat qayıtı gəldi və sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurdu ki, Allahım bol nemətlərinə qarşı bütün həmdlər sənə aiddir dedi və mən dedim, ya Resulü, sən belə bir söz edin, dedi, artıq mən etdim də, ən böyük həmd etdim. Yəni, əlhəmdülillah kəlməsi ən böyük həmd sənadır. Məsələn, mən bir gün bir nəfərlə danışanda məndən soruşdu ki, e, vəziyyət necədir? Mən demək, elhamdülillah, hər şey yaxşıdır. Ancaq bu adını müsəlman qoysa da, bu həm kəlməsinə qızdı, dedi ki, əşi, bu nədir? Elhamdülillah söyləyirsiniz. Zəhləm gedir bu elhamdülillah kəlməsi ilə. Adı Azərbaycanlıdır. Adını qoyanda da müsəlman kimi. Deyirəm, qardaş, niyə belə deyirsən? Bəs mənim nə deməyim lazımdır? Deyir ki, deyir, şükürdür. Deyirəm, axı, bu elhamdülillah həm şükürdür, həm də ki, zikirdir. Allah həmd edirsən. Yəni belə insanlar var. Ona görə də ən böyük ə, e, əlbəttə ki, şükür elhamdülillah kəlməsidir. Və ona görə Allah Rəsulü ki, elhamdülillah həm zikir, həm də ki şükürdür. Ondan başqa həm zikir, həm də ki şükür bir şey yoxdur. Ondan başqa heç bir ə, e, həm şükür, həm də zikir elə bir dua yoxdur. Və Allah Taala ayəsində bu ki, e, elhamdülillah rabbil alamin. Orada buyurur ki, aləmlərin Rəbbinə şükürlər olsun deyə buyurur. Bunu göstərir ki, Rəbb nədir? İnsanları yetişdirən, onları tərbiyə verən, idarə edən, rızqlandıran, xoşbaxt edən, bədbaxt edən ancaq Allahdır. Yaradan Allahdır və ona görə də məhz şükürlər o Allaha aiddir. Götürək Adəm əleyhissalamı. Babamız Adəmi kim Allah yaratdı, əli ilə xəlq etdi, yaratdı, ona ruh üfürdü. Sənə gəldi, qalxanda Allaha əsqırdı və həmd etdi. Və Allah da yarhamqallah dedi. Allah sənə rəhm eləsin. Hamı da Adəmdən törənib. Və burada Allah bizi xatırladır ki, bax, insanın özün fikir verin. Allah Adəmdən yaratdı, sonradan insanlar ondan törədi, artdı. İnsan özü nədən yaradılıb? Bir parça sudan. Allah onu bir parça qana çevirdi, sonra bir parça ətə çevirdi. Sonra onlarda əl, qol, damarlar, hər şey yaratdı. Yəni bunun hamısı özü bir Allahın idarə etməsidir. Bu təqdir necə insan sonra doğulur, o təqdirlə əlbəttə ki yaşayır. Necə Allah Taala bu haqqda buyurur, digər bir kəlməsində buyurur ki: "Min ayyi şeyin xalaqa, min nutfetin xalaqa faqaddara." Allah Taala buyurur ki, Allah Taala onu, yəni insanı hansı şeydən yaratdı? Onu bir damla sudan yaratdı deyə buyurur. Və onu təqdir etdi. Yəni artıq o qədərini insan yaşamağa başladı. Ancaq bu insan əlbəttə Rəbbinə qarşı nankorluqdur. Allah deyir qarşısında bu ki, ya yəni insan məğarəkə bir Rəbbikəl kərim. Deyir, ey insan səni Rəbbinə qarşı nankor, naşükür, məğrur edən nədir? <coughs> Nəyinə güvənirsən? Anki Allah səni nədən yaratdı deyir. Bir yaradışmağa yəni bax ki, nütfədən, murdar bir şeydən yaratdı. Necə bir hə-, hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ovucuna tüpürər deyir ki, bax insan belə bir şeydən yaratdı. Yəni bir parça sudan. Ancaq insan, bu insan Allaha qarşı asıdır, nankördür, naşükürdür. Və ona görə də Allah təala bir ayət kənisində buyurur ki, <clears throat> e, Qisas surəsinin 70-ci ayəsində buyurur ki, və o Allahdır. Və ondan başqa ilah da yoxdur. Əvvəlində də sonunda, yəni həm dünyada, həm də axirətdə də ki, hökm onundur və siz Allahın hüzrünə döndəriləcəksiniz. Yəni, sonuçda Allaha qovuşacaqsınız, deyə buyurur. Bu nəyə göstərir ki, əlbəttə bizim ziyarədən Allah Rəbbimizdir və dönüşümüz də Allahadır. Və biz də cavab verəcəyik. Və Allah Teala bizi, ə, e, əlhamdülillah, Allah şükür edən onlardan etsin. Amin. Allah bizi dindən, imandan ayırmasın. Amin. Allah Teala bizim millətimizə, cəmaatımıza, devlətimizə birliyi, bərabər hidayət versin. Amin. Allah kimi nə çətin, çətin olsa onu asanlığa çıxarsın. Amin. Kimi nəfəsləsən e Allah ona şəfa versin. Və öləndə əşhədə ən əşhədən e la ilaha illallah deyə bilənlərdən etsin.